บุ๊กทูเก้าสิบสี่โนเซชิปาตรูโนเซชิปตรูคำสันธานหนึ่ง conjuncții 1 conjuncții 1รอจนฝนหยุดก่อน Așteaptă până se oprește ploaia. Așteaptă până se oprește ploaia. รอจนดิฉันเสร็จก่อน Așteaptă până e gata. Așteaptă până e gata. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Așteaptă până se întoarce. Așteaptă până se întoarce. ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง Aștept până mi s-a uscat părul. Aștept până mi s-a uscat părul. ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ Aștept până se termină filmul. Aștept până se termină filmul. ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Aștept până se face verde la semafor. Aștept până se face verde la semafor. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Când mergi în concediu? Când mergi în concediu? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Încă înainte de vacanța de vară? Încă înainte de vacanța de vară? ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară. Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară. ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Repară acoperișul înainte să vină iarna. r e p a r a acoperișul înainte să vină iarna. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Spală-te pe mâini înainte să te așezi la masă. Spală-te pe mâini înainte să te așezi la masă. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Închide geamul înainte să ieși. Închide geamul înainte să ieși. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Când vii acasă? Când vii acasă? หลังเลิกเรียนหรือ După curs? După curs? ค่ะ หลังเลิกเรียน Da, după ce se termină cursul. Da, după ce se termină cursul. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป După ce a avut un accident, nu a mai putut lucra. După ce a avut un accident, nu a mai putut lucra. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America. După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย După ce a plecat în America, s-a îmbogățit. După ce a plecat în America, s-a îmbogățit.